Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti, Maria. Ei, Maria, ei, ei, Maria. Ei, Maria, ei, Maria. É, Marcelano é ei. tá tão, tá, tão tá, linda que esse rabetão. Tô tá chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Maria, Maria, ô Maria. Estou enamorado por ti, Maria. Ei, Maria, ei, ei, Maria. Ei, Maria, ei, Maria. É merda Lano ei. da da lida que se rabeta apaixonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tal no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tal, tal, tal, tal, tal no chão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Ei, Maria, ei, Maria. Usurpadora. Maria, estou apaixonado por ti.